مهار مشا دارن و بینن پر نازم مکان دارن و بینن صوبی بود و که خواهر داشتی پسین موچا که مادر و داشتی صوبی بود و که خواهر و dosti, patine mă mădăro dosti, ne pe dubăra, a spuște pe scăm, ne pe dubăra, از پشت پسکم وقتی مچید چیکا بزرده رو داشتی گلی مهار مشا دارن مبینن پر لازم مکا دارن مبینن گلی مهار مشا دارن مبینن پر لازم مکا دارن مبینن هی دم پرنه کشه او کنجه یاد بزرگ بدوش کشه مو کنجه هی دم پرنه و کشه او کنجه یاد بزرگ بدوش کشه مو کنجه زول زول مبینه و تو گوش مخینه زول زول مبینه و تو گشم کینه کربون سر و مولونج لله مهار مشا دارن مبینن دور لزوم مکا دارن مبینن لله مهار مشا دارن مبینن دور لزوم مکا دارن مبینن یارو می وجه kutudomel vargre, járó kok mikre, jaki jaki bargre.